turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatanu umunyonyo bibiri na mirongo ibiri na kabiri mwiriwe bakunze ibisanganiro tubaha ikaze mu makuru yacu agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira miliyoni zirenga zibiri z'amarundi nizo zitekekanywa kugira ikigega cishingira abanyamitahe mu gisata cy'uburimyi cyashyizweho na leta cyanzike imirimo biri mu nama shekiranganji yakoranye muri ino ndwi turabyumva muri ano makuru uruja n'uruza hamwe no kubaga ingurube byari byarahagaritswe mu ntango za gitugutu mu ntara ya rumonge biturutse ukaranda kateye ibyo bitungwa ku mitumba imwe imwe muri iyo ntara byarasubiriye kurekugwa kuva ku muhingamo w'uyu wa gatanu umunezero ku borozi hamwe n'abihereza akanyama k'ingurube umukuru w'umutumba munini zone mbirizi eh, eh, zone mbirizi muri komine gatara intara ya kayanza aridogera ukwidegembya kuwikekwa kumutemagurira imirima y'ibigori kuri uyu wa kane tongera kubaramutsa tuhe n'ikaze muri ano makuru dutangurira mu gisata cy'uburimyi leta y'uburundi yarashyizeho ikigega cyishingira abanyamitahe mu gisata cy'uburimyi kugira baronse ibyankenerwa biri mu byijwe n'inama nshikiranganje yabaye kuri uyu wa gatanu amahera atekanijwe mu ntango akaba arenga miliyaridi zibiri atari miliyoni zibiri nk'uko nabivuze mu ntango z'ano makuru z'amafaranga y'amarundi Prosper ntahogwamiye ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta akavuga ko bimwe mu bisabwa kugira uronse ingurane ari uko umurimyi yemezwa n'abajejwe intwaro tumutegabire leta Burundi irafise ishaka ryo gushigikira igisata c'uburimyi kuko arico giteza imbere ubutunzi mu gushyiraho ikigega cishinga abanyamitahe mu ntumbero yo kuborohereza kuronka ibikenerwa mu burimyi nico gituma leta yategekanije amahera ajanye n'ico gikorwa akaba yashyizwe mu kigega cishinga abanyamitahe bato bato fond d'impulsion de garantie et d'accompagnement figa mu mfunyapfunyo ayo mahera azofasha mu kwishinga ingurane zizoba zafashwe n'abarimyi mu mabanki cyangwa mu mashyirahamwe yo kuguranana bimwe bita microfinance ibizoba bisabwa n'ingene iyo ngurane itangwa bizoba biri mu masezerano yashyizwe ko umukono n'ikigega figa n'iyo banki cyangwa ishyirahamwe rizoba ryatanze ingurane iyi nteguro yerekana ingene ayo mahera azokoreshwa ingene azosohoka abayakoresha n'abagenewe amahera atekanijwe mu ntango angana na miliyaridi zibiri n'imiliyoni ibihumbi amajana atanu by'amafaranga y'amarundi ingurane zizoba zitanzwe zizokwishingwa ku rugero rukurikira ingurane iva ku miliyoni umwe gushika ku miliyoni icumi izokwishingwa ku bice mirongo umunani ku ijana ingurane iva ku miliyoni icumi gushika ku miliyoni ijana izokwishingwa ku bice mirongo itandatu ku ijana ingurane iva ku miliyoni ijana gushyika ku miliyoni amajana atatu izo kwishingwa ku rugero rw'ibice mirongo itanu ku ijana mu gihe habaye ikiza kikemezwa n'abafitiye ububasha iyo ngurane yishingwa ibice ijana ku ijana abazoronswa ingurane bazoba abarimyi bikuru bikuru bisabwa bikaba ari ibi bikurikira kuba umurimyi cyangwa umurimyi mworozi ku giti cyawe cyangwa uri mu ishyirahamwe rikorera mu itongo rifise hegitari zibiri n'imiburiburi kwerekana umugambi w'uburimyi cyangwa ujyanye n'uburimyi n'ubworozi banki yemera ukaba wemejwe n'abajejwe intwaro kwerekana urupapuro rwerekana ko umufundi w'indimo yiyemeje gukurikirana iyo mirima inama shikiranganya imaze guca hirya no hino iyo nteguro yayemeje ibanje kuyunganira mu duce tumwe tumwe muri iyo nama nshikiranganji nyene haremejwe kandi integuro y'itegeko rishinga rikongera rigatunganya urwego rw'abahinga mu byo kubaka kubwo munyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta iyo nteguro y'itegeko izaniye karusho abahinga nko kumenyekana mu karere Burundi buherereyemwo hamwe no guharanira inyungu zabo igisata cy'ubuhinga bwo mu kubaka kirafise ingorane zitari nke nkako umwuga wo kubaka ukorwa n'abarundi n'abanyamahanga bamwe bamwe muri bo batabyigiye bagaca bakora uwo mwuga ku buryo budaciye mu mategeko ibyo bituma hari ibisabwa mu nyubako bitubahirizwa kubera abagwizatunga bo mu bihugu bigize uwo muryango bitunganije mu mashyirahamwe cyangwa mu nzego zitandukanye harimo n'abahinga mu byo kubaka kubera kandi abo bahinga mu kubaka bari baraza ku murindi munini munini mu gihugu cacu hakaba atagwego ruhari ruvugana nabo bituma abahinga b'abarundi mu byo kubaka batamenyekana canke ngo barangure ibikorwa biboneka mu gihugu cyabo ikindi nacyo ivyo byuko atagwego ruhari rushobora gukingira inyungu zabo bituma badashobora gukoresha ubuhinga bwabo mu bindi bihugu ivyo korohereza abahinga b'abanyamahanga ku rugero ibihugu byabo byorohereza abahinga b'abarundi nk'uko bitegekanywa n'iyiteguro bifite intumbero yo gushyira ubungane mu migenderanire y'abahinga b'abarundi mu kubaka n'abagenzi babo b'abanyamahanga bikongera bikugururira amarembo abahinga b'abarundi mu kubaka ngo bashobore kurahurira abandi ubuhinga bugezweho iri tunganywa ry'umwuga w'abahinga mu kubaka rizotuma rero abahinga b'abarundi batera imbere bamenyekane haba ngaha mu gihugu no hanze y'igihugu muri rusange iyi nteguro ije kuzibira igihengeri cyari muri icyo gisata ku bijyanye n'amategeko no gukura akajagari kibonekeza muri icyo gisata inama shikirangantego imaze guca hirya no hino integuro yayemeje mu byashyikirijwe hakaba harimo ibi bikurikira gutandukanya insiguro y'amajambo akoreshwa be n'ibisata birabwa n'ubwo buhinga bwo kubaka mu gushimikira ku ngingo y'uko n'abahinga b'abarundi boba bemererwa kwinjira mu rwego nk'ubwo muri ibyo bihugu guhereza ibibazo bivutse mu mugwi ujejwe inyifato komite do disipurine no gushobora kungururiza ku mushikiranganji imbere yo kwitura amasentare gufatira ku bwe inzego nk'izo zitunganijwe mu karere turimwo gutomora icyo inama ya bose igejwe n'ingene ikora gutomora imirimo y'urongoye inama nkuru y'urwo rwego n'icegera ciwe gushyiraho igisata kijejwe gukurikiranira hafi inyubako Prospere ntagwamiye akaba ari umunyamabanga mukuru akaba kandi n'umuvugizi hamwe no kwijyana rimwe hagati mu gihugu hanini hashoboka amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata cy'ubworozi urujya n'uruza hamwe no kubaha ingurube byari byahagaritswe mu ntango za gitugutu mu ntara ya rumonge biturutse ku kateye ibyo bitungwa ku mitumba imwe yo muri iyo ntara byarasubiye kurekugwa kuva ku muhingamo w'uyu wa gatanu ubuyobozi bujejwe ubworozi muri iyo ntara bwafashe iyo ngingo gusigura ko haheze igihe kitari gito iyo ndwara itakibonekeza aborozi b'ingurube abazihereza cyo kimwe n'abaziyanga barashima iyo ngingo Jean Pierre Misago itangazo ryashyizwe ahabona ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu n'umuyobozi w'ibiro bijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya rumonge byemejwe na buramatari w'iyo ntara niryo risubira kurekura ko haba uruja n'uruza rw'ingurube mbere no kuzibaga muri iyo ntara enjeniyeri abel ndayishimiye arongoye ibyo biro avuga ko atacotuma uruja n'uruza no kubaga ingurube bibandanya bihagaritswe muri iyo ntara kandi cyari cyatumye bihagarikwa kitakiriho uwo muyobozi asigura ko ingurube yafashwe n'akaranda kazo kari kaziteye bayiheruka ku igenekerezo rya cumi na rimwe gitugutu uyu mwaka turimwo muri iyo ntara uwo muyobozi ariko asaba aborozi bose kwama barikanuye bavuga ko bagiye gusubira kuronka aho basumira kuva mu ntango za gitugutu uyu mwaka turimo iyo ngwara ivuzwe mu ntara ya rumonge ingurube mirongo icyenda na zibiri nizo zafashwe muri zo mirongo itatu zirapfa izindi ziravugwa zirakira ku mitumba itatu yo mu makomine ya rumonge na burambi nk'uko ibiharuro biva mu buyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya rumonge bivyerekana jean pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro jean misago urakenuye umukuru umutumba munini zone mbiri zikomine gatara turi mu ntara ya kayanza aridogera ukwidegenja k'uwikekwa kumutemagurira imirima y'ibigori kuri uyu wa kane asaba abajejwe ubutungane kumutunganiriza mu gipolisi muri komine gatara bavuga ko uwo yikekwa ko icyo cyaha azorengutswa ku munsi wa mbere w'indwiza Patrick Nsengiyumva amakuru dukesha Reverendo Nizigiyimana umukuru w'umutumba munini ngo imirima yiwe y'ibigori iri mu mwonga wa ruguhu yononywe mu ijoro ryo ku munsi wa kane muri iyi ndwi ayo makuru nyene avuga ko ubwo bukozi bw'ikibi bubaye mu gihe yaheruka kuba inama y'abarimyi barimiye muri uyo mwonga wa ruguhu kugira ngo bashireho abazamu bocungera iyo mirima Reverendo Nizigiyimana amenyesha ko ubwo bukozi bw'ikibi bwakozwe na murumuna we bari basanzwe bafitaniye ikibazo cy'amatati y'amatongo avuga ko iyo mirima yiwe yononywe inyuma y'uko mu kwezi kwindwi naho uwo murumuna nawe arandaguye undi murima wiwe w'ibigori ariko ntiyamushengeza ngo ashima ko icyo kibazo gitorerwa inyishu n'umuryango tubajije mu gipolisi muri komine Gatara batubwiye ko ayo makuru bayazi ndetse ko ujejwe igipolisi cy'Inyamiramabe muri iyo komine yagiye ku munsi wejo gukora amatohoza ariko yasanze uwikwiye kwaho gukora icaha yahunze ariko ko abonetse azocahagarikwa ayo makuru ariko ntiyemezwa na nyene gukorerwa icaha aho avuga ko ku munsi wejo wa gatanu ku mugoroba uwo yikwiye kwaho gukora icaha yidegenza igipolisi gikorera muri zone mbiri zigisavye umutahe umuhagarika uwajejwe igipolisi c'inyamiramabi muri komine gatara ntiyavyemera reveriyano imana nyene kononegwa imirima agasaba gutunganirizwa amatohoza gakogwa uwagiriwe n'icaha ahanwe hisunzwe amategeko ngo na cyane cyane ko asanzwe atunzwe n'umuryango wiwe n'uburimyi donatien ndikubwimana umuhanuzi wa mustanteri ajejwe imibano n'amategeko muri komine gatara aramuhumuriza ko mu ntwaro bagiye gukorana n'igipolisi ico kibazo gitorerwa inyishu mu ntango z'indwi itangura iyo ndongozi isaba abanyagihugu kwirinda kuza barihanira canke kugira ivyo bononye mu gihe bafitaniye amatati ariko ngo bakitura inzego z'ubutungane kugira zibatunganirize mu Patrick Nsengiyumva ku radio isanganiro Patrick Nsengiyumva urakenuye tuvaho mu dusimbire ibuvira mu gihugu kibanyi cya Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo imbere yuko tugaruka ibubanza ahibubwira rero tuvuge ibijyanye n'amagara y'abantu aho indwara ya kolera yibonekeza mu gisagara cya uvira mu gihugu kibanyi cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo haraheze indwi zibiri abarwayi bagera ku mirongo ine na batandatu muri bo abarundi babiri baba mu kigo cya kirimpunzi cy'ikavimvira bakaba aribo bamaze kumenyekana jacques alonda umuyobozi agejwe indwara z'akaranda zandukira mu gisagara cya uvira ariwe atanga ayo makuru kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatatu munyonyo amenyesha ko iyo ndwara atamuntu irahitana ariko agahamagarira abanyagihugu gukurikiza amategeko ajyanye n'isuku n'isukura tubaruke ibubanza hano mu burundi aho abigisha batamenyesha neza mu masomero bazohindurirwa aho bakorera kugira bagerageze kongereza umwimbu bishikirizwa na musitaneri wa komine gihanga intara ya bubanza kuri uyu wa gatanu abigisha bo muri iyo komine bari baramutse bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha abo bigisha cyo kimwe n'abaserukira amasendika basigura ko kunanirwa ku banyeshure bitava ku mwigisha gusa ngo biraturuka no ku zindi mvo zitandukanye nk'ubukene bw'ibikoresho komine gihanga Makanga ikaba yabaye ya nyuma mu makomine yose agize intara ya Bubanza tukujanye ahandi hari ingorane akaza uyundi akibasha kumbura abigisha cyo kimwe n'abarongoye amasendika bobo uko siko babibona kunanirwa kw'abanyeshure ngo biva kuri byinshi ubwinshi bw'abana mu masomero ukubura ibikoresho mfashanyigisho intonde z'ivyi inzigwa zitameze neza nk'uko nikote mubaranyanka arongoye sendika stebe mu ntara y'ububanza yabishikirije hatezwe porogaramu zishobora no guhera none wewe ubwira porogaramu gute idahera uyu mwaka ntihere umwaka uza ntihere indi myaka ntihere ikagumaho ikagumaho none wumva atari ikibazo uvuga hariho bicogacoga